Izpegi autatua izan da, leku simbolikoa baita, jende pasaia gunea eta hor bilduak ziren idekirik egon behar den pasaia amaia fontan. Historikoki, hainbat lekutan bezala, lepo hau pasartelekoa izan da, hego eta iparaleko eskualunen zat. Baita ere, bizi hobeago bat sekatzen zuten eta sekatzen duten hainbat jenden zat. Pasartelekoa izan da, gelditzen da eta geldituko da. Frantses estadoak, Europak bezala, mugak ezartzen ditu, haresiak eraikitzen, zubiak eraiki ordez. Politika antimigratzaile hau salatzen dugu. Ni hor ez da ilegala gure errian. Eskual erria, agera erria da eta geldituko da. Frantses estadoak mugak esten dituelarik, guk diogu ongi etorri errefusiatuak. Imigrazio aktualitate pilpilean den gaia frantses gobernuan egin lege proposamena main gainean baita ainamari kostera. Anitz aldiz izan da lege hori, iduriz beho urtez, oita bostez goitigira erreberitze, eta azken hau bortitza da izan den bortitzenetan, eh? Mhm. edo bortitzena bai ara. Lege arau proposamenetan, mediku laguntzarik ez, asilo eskubidearen murrizketa, espulsio gehiago, kontrola gehiago, atzerriko ikasleen egonaldi titulen murrizketa eta beste. Dretxo guziak kasik kentzekotan dira. Etorkinekin lanian nahi direnek segituko dute errifusiatuei jarrera egiten eta sensibilizazio lan bat ere eginen da iritzi publikoaren alda arazteko gaur egun uh, migranteak dira uh, iritzi publikoaren zat delinkuenteak. Europako agintariek eta bereziki uh, frantses gobernuko agintariek dena iten dute hola pasarazteko. Eta beraz, uh, badugu lan bat handia egiteko iritzi publikoarekin. Mm. Sondajek maleruski hori atera arazten dute, uh, iritzi publikoak oraindik uh, seitz, uh, pentsatzen migrante bat dela delinkuenteak puente potentzial bat eta gure ogia hartzen digutela. Eta guk ba ez dela bate egia, gaur egun emigrazioa frantxez estadoan eta gure eskolegian xantza bat da eta ez traba bat. Kampotiarrer buruzko herra eta erbesteratuen estigmatzea edo berestea, hasteko horde, Ezin bestekoa da jarrera duina eta oinarrizko eskubideak bermatzen dituen migrazio politika bat lekoan emaitea denentzat. Bakarrik, elkartasuna eta integrazioa bideratuz baita aurre eginen jendetasun eskasari eta elgar ezin onartzeari. Etorkinekin ari diren elkartekide eta bestalde erritar batzu ere dinak ziren izpegirat. Gaur etorri gira, piskat gure sustengo erakusteko uh, eh, jabeskatzen duten eh, migrante guziek, Eh, berriz eh, adierazteko ajera erri bat girela eta mm, lege biltza ajean eh, ez ari den eh, lege horren kontra girela ere erakusteko eta hori gira unat izpegira elgajetaratzera. Egon biltzekoak dira komisio mixto parekidean legearen aztertzeko, lege proposamena joan den astean botaia izan baitzen, batzuentzat ez baitzen aski gogorra eta beste batzuentzat gogorregia, balantza nora joanen den ezin egan. Haizia ez da, alade, orokorki gure alde, eh? ez dut uste. Horten <laughs> agiriko, hartzitzen dugu beti, beti erne egonen gira, beti berriz biltzeko eta zerbaitan antolatzeko eta ez dugu beste egiten al, hori bezik ez dugu egiten al.